الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Poin yang ke-30 dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala والسمع والطاعة للأئمة فيما يحبه فيما يحب الله ويرضاه ومن ولي الخلافة بجماع بجماع الناس عليه ورضاهم ورضاهم به فهو أمير المؤمنين يقول رحمه الله والسمع والطاعة للأئمة mendengarkan taat kepada para a'immah bima yuhibbullah wa yarda pada apa yang pada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridai wa man waliya khilafah Dan siapa yang memegang al-khilafah di ijma'in nasi alaihi dengan kesepakatan manusia di atasnya wa ridahum bih dan riba mereka terhadapnya bahwa amirul mukminin maka dia adalah amirul mukminin wala yahillu li ahadin dan tidaklah halal bagi seorang pun ayyabita laylatan untuk dia bermalam suatu malam wala yara anna alayhi imaman dia tidak melihat bahawa di atasnya atau atasnya seorang imam barran kana aw fajira imamnya baik maupun imam yang fajir ini juga termasuk pokok usul usul ahli sunnah wal jamaah yaitu as-sam'u wat-tha'ah lil a'immah mendengar dan taat kepada para pimpinan kaum muslimin mendengar dan taat kepada pimpinan kaum muslimin Ia ini tekankan bahawa as-sam'u wat-tha'ah lil a'immah mendengar dan taat kepada para a'immah bima yuhibbullah wa yirda pada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridai sebab dalam Al-Quran dikatakan ya ayuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian ini perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amr. Ulil amr adalah penguasa. Jadi perintahkan untuk taat kepadanya. Ia. Kemudian dari ayat ini juga bisa diketahui bahawa ketaatan kepada pemerintah itu itu ketaatan pada apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sisi pendalilannya kita lihat di dalam ayat Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ati'ullah Taatlah kalian kepada Allah Ada kalimat perintah di depan Taatlah kalian kepada Allah Kemudian dikatakan Wa ati'ur rasul Dan taatlah kepada rasul ya. Berarti ya. ketaatan khusus untuk Allah Juga ada ketaatan khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga disebut pemerintah cuma diikutkan saja wa ulil amr dan kepada ulil amr. Tidak dikatakan dan taatlah kepada ulil amr. Enggak. Tapi dikatakan dan kepada ulil amr. Perhatiannya kepada para ulama ahli tafsir tidak diulangi kalimat taatlah kepada ulil amr sebab ketaatan kepada ulil amr itu sepanjang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Panjang ketaatannya dia memerintah pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kalau memerintah pada selain ketaatan, memerintah kepada maksiat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Ibn Umar, Inna maqaat fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Nah, maka mendengar dan taat kepada para a'imah. Nah, ini Uh, sekali lagi prinsip dasar dari akidah kaum muslimin. Dan telah datang hadis-hadis yang sangat banyak sekali sampai derajatnya peringkatan derajat mutawatir secara maknawi. Sebab banyaknya hadis yang menerangkan tentang hal ini. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah bermaksiat kepada Allah. ومن يطع الامير فقد اطاعني siapa yang taat kepada al-amir maka dia telah taat kepadaku waman yu'sil amira dan siapa yang bermaksiat kepada al-amir maka dia telah bermaksiat kepadaku nah dan juga wasiat Rasulullah kepada Abu Dar kata beliau amarani qalili an asma wa uti' wa in kana abdan habasyian mujadda al-afraq jadi perintah untuk mendengar dan taat pada pimpinan walaupun seorang budak Habasyi yang uh, terpotong atrahnya. Nah, dan di dalam hadis Aufi Malik al-Ashbi'i diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Pimpinan kalian yang paling baik adalah mereka yang mencintai kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Watuqalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan untuk mereka, mereka juga mendoakan untuk kalian. Wa shiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci, ya mereka membenci kalian atau kalian membenci mereka dan mereka juga membenci kalian. Watal'anunahum wa yal'anunakum kalian melanat mereka dan mereka juga melanat kalian. Nah, kulna maka kami berkata ya Rasulullah, apala ninabiduhum bisayf? Tidakkah boleh kami oh, menentang mereka dengan pedang? Ya. Qal la, beliau berkata tidak. Ma aqamu fi musallah. Sepanjang mereka masih menegakkan salat. Kemudian beliau berkata, ala man waliya alaihi wali. Ya. Faraku yati syai'an min ma'siyatillah fa yatrah ma yati min ma'siyatillah fala yanzi an yadan min ta'ah. Ya, ingatlah siapa yang berkuasa atau memimpin di atasnya seorang pemimpin. Lalu dia melihatnya mendatangi sesuatu dari maksiat dan dia tidak senang. Hendaknya dia benci kepada apa yang dia datangi dari maksiat tersebut dan jangan dia melepaskan tangan dari ketaatan. Maksudnya tetap taat pada penguasa sepanjang dia masih muslim. Dan adillah yang menunjukkan tentang hal ini sangat banyak sekali. Dan insyaAllah ta'ala akan datang bersama kita uh, beberapa dalil yang berkaitan dengannya. Nah, kata beliau, ومن ولي الخلافة Bijma'in nasi alaihi wa ridahu. Fahuwa amirul mu'minin. Siapa yang memegang al-khilafah. Berdasarkan kesepakatan manusia atasnya. Dan rida mereka terhadapnya. Maka dia itulah Amirul Mukminin. Ini ukur, ukuran dia dikatakan Amirul Mukminin. Jadi seorang pimpinan seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ya. dia itu adalah di negara tersebut ketika ditanya siapa pimpinanmu, semuanya menunjuk kepadanya. Nah, itulah pimpinan. Itulah Amir. Maka siapa yang memegang khilafah dengan kesepakatan manusia di atasnya dan riba mereka terhadapnya, maka dia adalah Amirul Mukminin. Dia adalah Amir Al Mukminin. Nah, baik. Di dalam syariat Islam, seorang penguasa dipersyah sebagai penguasa dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, apabila ia dipilih oleh ahlul hal wal aqd. Dipilih oleh ahlul hal wal aqd. Nah, bagaimana? Terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dipilih oleh para sahabat dan juga sebagaimana terangkatnya Utsman bin Affan dipilih oleh enam orang yang menjadi majelis syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Mereka ini ahlul halli wal aqd. Kemudian sebagaimana terangkatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Baik. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, seorang pemimpin dikatakan pemimpin kaum muslimin apabila mendapatkan limpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Ya, waliul ahd dilimpahkan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Nah, ini seperti kasus pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq beliau melimpahkan kekuasaan kepada Umar bin Khattab. Maka setelah itu Umar menjadi penguasa tanpa ada satu orang pun dari sahabat yang menyelisihinya. Menunjukkan kesepakatan di kalangan para sahabat tentang bolehnya hal tersebut. Ya. Ini dua perkara dan ketentuan yang ketiga yang sifatnya dalam keadaan uh, apabila terjadi ada yang melakukan kudeta, ya, melakukan dosa besar dengan kudeta terhadap penguasa. Kemudian setelah itu ternyata dia berhasil berkuasa. Maka di sini kata para ulama juga dia mendapat mendapatkan hak sebagai penguasa untuk menjaga darah kaum muslimin jangan sampai lebih banyak lagi tertumpah. Diberi contoh oleh para ulama dengan kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan ketika menumbangkan kekuasaan Abdullah bin Zubair. Para sahabat yang hidup di zaman itu, Abdullah bin Umar, Ibn Abbas, juga kalau saya ingat salah, Abu Sayyid Al-Sudri, semuanya membeat, ya, membeat Abdul Malik bin Marwan dan uh, Syah penguasanya dan para ayam masih tabiin juga tidak ada yang keluar dari kekuasaannya. Nah, demikian. Tiga perkara yang dianggap seorang pemimpin itu syah sebagai pimpinan kaum muslimin. Nah, kemudian dikatakan di sini, siapa yang wali al-khilafah, memegang khilafah, bijima' an-nas, menurut dengan bijima' manusia di atasnya, wali dan riba mereka, maka bahwa amirul mu'minin, dia adalah pimpinan kaum mu'minin. Iya. Dulunya umat Islam itu di bawah satu pimpinan Amirul Mukminin Imam Ali. Tapi setelah wilayah kaum muslimin semakin banyak dan iklim semakin banyak dan akhirnya hampir setiap wilayah tersebut ada pimpinan tersendiri. Maka di sini kata para ulama, hukum pimpinan tersebut sama dengan yang lainnya, yaitu wajib taat kepadanya Ya, tunduk kepadanya mendengar dan taat di dalam perkara yang ma'ruf. Ini disebut oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam Al-Qailul Jarrar, di jilid sempat. Dan juga hal ini yang diisrah oleh para ulama ahli sunnah dari dulu maupun sekarang. Sudah berjalan dengannya. Uh, pendapat atau kesepakatan para ulama ahli sunnah di atasnya. Iya. Kemudian kalimat Amirul Mukminin Maka dia adalah amirul mu'minin. Amir adalah pemimpin. Kalimat al-amir, kalimat imara, ini kalimat yang di dalam konteks syariah hanya ada pada tiga saja. Al-imara itu. Pemimpinan hanya pada tiga saja. Yang pertama, amir bermakna amir al-mu'minin, amirul-am. Pemimpinan umum. Tiada. Kemudian yang kedua Amir yang bermakna man amarahul Amir al-An. Amir pimpinan yang diangkat oleh pimpinan umum. Ya masuk di dalamnya gubernur, masuk di dalamnya uh, pimpinan perang. Ya misalnya pimpinan kaum muslimin mengirim satu pasukan dipimpin oleh satu pimpinan, juga pimpinan ini wajib ditaati. Dia juga bermakna amir. Ya. Ini amir yang kedua. Kemudian amir yang ketiga yang ada di dalam nah syarat itu adalah amir syafar. Amir dalam perjalanan. Cuma punya tiga nah ini saja. Ya. Asyik Ahmad Al-Najri Rahimahullah Ta'ala Ketika uh, Beliau berbicara di dalam kitabnya Al-Mawrid Adbil Jiral Tentang ciri-ciri ikhwanul muslimin ya ciri-ciri ikhwanul muslimin yang antara ciri ikhwanul muslimin yang paling menonjol adalah uh, mereka membuat imarah-imarah kepemimpinan-kepemimpinan dan kepemimpinan yang mereka buat keluar dari jalur syarat lalu Syekh Ahmad Al-Najim menekankan bahawa pimpinan itu kepemimpinan cuma pada dua tempat di sabar atau di hadar dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan maksudnya mungkin kalau dia mukim, hanya dua amir saja. Amir Al-An, pimpinan umum. Dan juga amir yang diangkat oleh pimpinan umum. Kita lihat tadi yang kita katakan seperti gubernur dan lain-lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yaitu amir Ustafa. Pimpinan dalam Ustafa. Kemudian kalau Syekh Al-Nasal Najmi ini yang ditunjukkan oleh Dalil. Siapa yang mencari selain dari ini, hendaknya dia cari Dalil dan dia tidak akan ketemu, kata beliau. Nah, yang demikian pula difatwakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala. Syekh Mukbil ketika ditanya eh, Ketika ditanya dalam pertanyaan orang-orang Kuwait kepada beliau, ya dalam jumlah pertanyaan terhadap seputar Abdul Rahman Abdul Khalid dalam kaset yang berjudul Al-Shihab Al-Kharik ya Abdul Rahman Abdul Khalid beliau ditanya Bagaimana kriteria seorang pimpinan? Ya, apa di dalam dakwah apakah ada pimpinan di dalam dakwah atau bagaimana? Apakah ada amirnya di dalam dakwah itu atau tidak? Maka kata Syekh, kalau di dalam dakwah yang ada adalah maskul, penanggung jawab. Adapun Amir, Amir itu kata Syekh tidak ada kecuali pimpinan kaum Muslimin, Amir Mukminin atau orang yang diangkat oleh Amirul Mukminin atau Amir Syafaat. Ini juga fatwa beliau dan uh, telah dibukukan tersendiri di dalam dan dibukukan bersama fatwa-fatwa beliau yang lain di dalam kitab beliau Tuhfatul Mujib. Nah, di dalam Tuhfat Al-Mujib. Dan ini sebenarnya termasuk prinsip pokok Ahli Sunnah wal Jamaah yang Ahli Sunnah berselisih dengan tawaf al-hisbiin di dalam masalah ini, dalam masalah al-imarah. Iya. Mereka berselisih dengan ahli bid'ah dengan hisbiun di dalam masalah ini. Orang-orang hisbiun itu memakai pendalilan kalau mereka ditanya, iya, tidak sabar dan tidak apa. Kemudian mereka punya pimpinan. Pimpinan wajib ditaati, pimpinan dibaiat. Ditanya apa dalilnya? Kalian mengangkat pimpinan, Okay. Ya. Dalilnya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis Amirul Safar. Kita yang pakai dalil. Ya, kerana itu oleh Syekh Ahmad An-Najmi, rahimahullah ta'ala, ini dianggap sebagai ciri ikhwanul muslimin. Ciri ikhwanul muslimin. Nah, ya, demikian pula e, bentuk kepemimpinan dulu yang terjadi di masa laksa, itu mirip dengan hal tersebut. Nah, kerana itu para ulama keras di dalam memberikan komentar dan tidak lupa bagi antum bagaimana komentar Syekh Rabi di dalam masalah ini. Ya, cuma anehnya ya, setelah kita mengetahui bagaimana para masyaih seperti Syekh Ahmad dan Syekh uh, eh, Mubil di dalam masalah ini ya, dan mereka menekankan bahawa imarah cuma pada tiga hal ini ya. lucunya masih ada pembelaan terhadap apa yang terjadi di Lankar katanya itu berdasarkan fatwa dari Syekh Rabi. Nah, dan uh, hal ini tentunya betul. Nah, dan saya kira mereka tidak mampu untuk mendatangkan hal tersebut. Sebab Syekh Rabi sendiri sudah memberikan hukum umum ya, terhadap mereka. Dan salah satu kritikan poin yang saya kritikan kepada mereka di dalam surat uh, kami kepada Syekh Rabi adalah terlalu luasnya mereka di dalam memahami masalah imarah. Nah, terlalu luasnya mereka di dalam masalah imarah, di dalam masalah keimkiran. Tanpa itu, wassalamu'alaikum memahami bahawa Ja'far ini adalah imam yang wajib ditaati. Iya, wajib ditaati. Jadi, sudah masuk ke dalam tingkat kesalahan yang kadang lebih parah dari ikhwan yang muslimi. Nasallahu salam wa ta'ala afiq. Jadi kalau kita paham prinsip ahli sunnah secara dasar seperti ini, Ya. Bolehkan timara itu cuma pada tiga tempat. Apakah itu amir bermana amir umum? Atau amir yang diangkat oleh amir umum? Dan ini dua-duanya bukan safar. Kalau dalam safar masuk pada yang ketiga, yaitu amir safar. Selain dari itu, timara tidak disyariatkan. Sudah selesai. Itu yang ditunjukkan oleh Adillah, dan itu fatwa para ulama kita. Rahimahumullah ta'ala. Nah. Baik. كتب لي رحمه الله ولا يحل لاحد ان يبيت ليله ولا يرى ان عليه اماما برا كان او فاجرا dan tidaklah halal bagi seorang pun untuk ber, untuk bermalam suatu malam atau tidur suatu malam wala yara anna alaihi imaman barran kana aw fajira dan ia tidak melihat bahawa di atasnya adalah seorang imam yang apakah imam yang baik atau imam yang fajir nah Ini juga kalau orang berkeyakinan seperti ini, ya. dia walaupun satu malam dia bermalam dan dia berkeyakinan bahawa tidak ada pemimpinnya, ada pemimpin, tapi keyakinannya tidak ada pemimpin, dia tidak mau membeatnya, tidak mengakui kepemimpinannya, maka ini adalah perkara yang tidak dihalalkan atasnya. Dan itu terhitung sebagai turut terhadap pemerintah. Bagaimana yang kita akan terangkan nanti tentang pembagian turut. Nah, baik. Kita lihat di poin berikutnya. البغوي رحمه الله والحج والغزو مع الإمام الماضي وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل إيه. كتب اليوم dan haji. Nah, haji. Al-Haji serta Al-Ghazu berperang Itu ma'al-iman Berjalan bersama iman Ma'al-iman Berjalan bersama iman Wasalat Jum'ah khalfahum jaiza. Dan salat Jum'at di belakang mereka adalah boleh. Ya. Nah, maksudnya di sini bukan boleh. Dalam artian ada ikhtiar. Salat Jum'at artinya apa? Wajib seorang muslim salat Jum'at. Ya, bukan artinya salat Jum'at hukumnya sunnah. Tidak. Tapi maksudnya di sini tetap berlaku. Iya. Jaiza yaitu berlaku. Yusalli ba'dahas sita raka'at. Dia salat Maksudnya salat sunnah setelah salat Jumat dia salat sunnah enam rakaat. Yaqtilu baina kulli rak'atayn. Dia memisah antara setiap dua rakaat. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Demikian dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Baik, di sini takrir penetapan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Ya, dalam satu masalah, masalah yang sebenarnya berkaitan dengan masalah fikih, tetapi sudah menjadi ciri ahli sunnah yang membedakan ahli sunnah dengan kelompok sesat dalam masalah ini. Membedakan ahli sunnah dengan orang-orang syi'ah rafidah, orang-orang khawarij dan mu'tazilah dalam masalah ini. Iya. Bagaimana itu? Al-Imara dan wilayah, kepemimpinan dan wilayah, itu bersama pemiliknya, bersama pemimpinnya. Pertama Amir, Waliul Amr. Maka dia wajib taat bersamanya dalam perkara yang ma'ruf. Demikian pula ibadah-ibadah yang berkaitan dengan masyarakat umum seperti haji, jihad, ya. dan lain-lainnya. Maka itu berjalan bersama imam. Apakah imamnya imam yang saleh, imam yang baik, atau imamnya imam yang fajir? Ya. Nah, kepada imam yang imam yang taat atau imam yang bermaksiat. Imam yang bermaksiat. Seluruh hal ini berjalan bersama para aima. Berjalan bersama para aima. Ukurannya ya, sepanjang dia adalah imam min aima til kaum muslimin. Ya. Nanti seorang muslim itu ukurannya. Nah, sini disebutkan haji. Haji adalah ibadah yang sangat agung mengumpulkan makhluk manusia yang sangat banyak. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti ini, maka dibutuhkan seorang amir yang memudahkan perjalanan manusia. Ya, kalau tidak, maka terjadi kekacauan sebagaimana yang dilihat. Ya, jika perjalanan dahulu ya, tidak dipimpin oleh amir, Begitu jalan perjalanan ke haji, dihadanglah oleh rampok misalnya, ini dan seterusnya. Dan begitu berjalan dengan pimpinan, ya, pimpinan kaum muslimin, maka mereka melakukan ibadah haji itu dengan baik. Nah, ini maknanya, haji itu berjalan bersama imam. Demikian pula jihad. Yang jihad ini adalah memerangi musuh. Dan membuat atau menghancurkan dan menghinakan musuh. Ya. Dan jihad di dalam syariah itu terbagi dua. Maksud saya jihad melawan orang kafir dengan pedang atau dengan tangan. Nah, kalau kita berbicara tentang jihad secara umum, maka jihad secara umum itu terbagi empat. Pertama ada jihad melawan hawa nafsu. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah di dalam syaratnya dari hadis فضالة بن عبيد يرويتنا عما نحن سلمين إن كانت من صحيح المجاهد من جاهل نفسه Para mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan diri. Ya. Jadi pertama jihad melawan diri, melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna syaitan lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Jadi kalian ia sebagai musuh. Hati Ibn dalam Zadul Ma'at ketika menjelaskan ayat ini, sini diperintahkan supaya kita menjadikan syaitan sebagai musuh. Sebab dia ini adalah musuh yang sangat berbahaya. Terus menerus menyerang manusia bersama dengan uh, jantungnya mengalir bersama nafasnya menyerang manusia. Tidak ada henti. Ya. Kemudian yang ketiga jihad melawan orang-orang munafikin. Ya ayuhal ladina amal jahilin kubbara wal munafikin. Wahai orang-orang beriman, jihadlah kalian melawan orang kafir dan munafikin. Dan yang keempat, jihad melawan orang kafir. Kita sering ini pembahasan jihad melawan orang kafir. Sebab di sini, sisi pendalilan atau sisi pembahasan yang disebut sini oleh Imam Al-Barbahari. Jihad melawan orang kafir, di medan pertempuran, atau jihad melawan orang kafir, itu kadang dengan lisan. Kadang dengan tulisan, dan kadang dengan tangan. ألم بالحجة والبيان بل كان بالسيف والسنان كذا قرأ إلى ألم بين الحجة والأرجمان ولا أرى الكافر بين الحجة والأرجمان إذن علم شرعي بل كان بين قدام ألم بين قدام إن جوا ما سود ألم جهاد بحكة ابن القيم menyebutkan di dalam uh, salah satu pembahasan beliau Ketika boleh membagi pembagian jihad melawan orang kafir, ada jihad dengan hujjah dan argumen, dan ada jihad dengan pedang. Kata beliau ketika menyebutkan hujjah dengan ilmu, kata beliau ini adalah jihadnya para pengikut Nabi dan para Rasul. Dan jihad ini yang paling besar di antara dua jihad. Nah. Baik. Jihad dengan hujjah, dikatakan jihad dengan ilmu, itu adalah jihad. Dihitung sebagai jihad. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan وَلَا تَوْتِعِلْ كَافِرِينَ وَجَاهِدَهُمْ بِجِهَدًا كَبِيرًا Janganlah kalian taat kepada orang-orang kafir dan jihadlah kalian melawan mereka dengan jihad yang besar. Ini jihad yang besar. Ini ayat dalam surah Al-Furqan. Ayat lain dalam surah uh, dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman atau dalam surah Al-Anbiya Wajahidu fillahi haqqa jihad. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan segar dengan jihad. Ini dua ayat perintah jihad dan dua ayat ini dalam dua surah, dua surah tepat ayat ini, dua-duanya turun di Mekah. Dua-duanya surah Makkiyah. Dan dimaklumi bersama di Mekah, pada Mekah belum ada jihad dengan tangan. Belum ada jihad dengan tangan. Iya, jihad dengan tangan itu disyariatkan di Madinah. Jihad dengan Jihad di Mekah itu adalah jihad dengan hujjah dan argumen. Ada kepingan tangan kaum muslimin dilarang bahkan. Dalam Al-Quran dikatakan di surah Nisa, "Alam tara ila alladziina qila lahum quffu aydiyakum?" Tidakkah kalian lihat pada orang yang dikatakan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Ini perintah kepada kaum muslimin ketika masih berada di Mekah. Dilarang berjihad dengan tangan. Dipahami? Iya. Maka di sini jihadnya dengan hujjah dan argumen. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad dengan pedang. Ya. Jihad dengan tangan. Dia berjihad dengan pedangnya. Melawan orang-orang kafir, membunuh orang-orang kafir. Nah, jihad yang seperti ini, ini terbagi dua. Jihad ini terbagi dua. Ingat ya, ini semua dasar pokok ya, usul dalam masalah jihad. Ya, usul dalam masalah jihad. Jihad melawan orang kafir terbagi dua. Yang pertama jihad yang hujung. Atau disebut juga dengan jihad mutalabah. Ya. Jihad hujung yaitu jihad menyerang. Jihad menyerang. Yang kedua namanya jihad al-mudafa. Jihad membela diri. Jihad membela diri. Kalau jihad mudafa, jihad membela diri. Jihad membela diri. Maka Niat membela diri ini tidak disyaratkan ada imamnya. Sebab asalnya membela diri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengkutilah dunia nafsi kita buah syahid, mengkutilah dunia ibadah kita buah syahid, mengkutilah dunia ahli kita buah syahid." Siapa yang dibunuh kerana membela dirinya dia mati syahid? Siapa yang dibunuh kerana membela hartanya e, keluarga dia mati syahid? Siapa yang mati kerana membela kehormatannya dia mati syahid? Ini jihad mudah. Diserang oleh musuh, dia membela diri, maka terhitung mati syahid. Dipahami? Ini bentuknya jihad al-mudafa. Nah,